Ah. Aí, Yuri. Porra, Yuri não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, Yuri. Mas maneira a música ou não? Então vou gravar outro, parça. Ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da ah. gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Oh. Vinha oh. aqui na favela oh. pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar pra sentar, pra sentar no grau, ó, ah. pra sentar, pra sentar, pra sentar ah. no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri, tá, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Ah. Ô, oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau na favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra ah. sentar, pra sentar no grau. Yuri Batista gravou. Oi, oi, oi, oi. Não te tá? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Novinha, eu quero te ver tem. Não abandona o bonde da ah, gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Minha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Ah, pra sentar, pra ah, sentar, pra sentar no grau. Pra ele não dá atenção, mano. Pra sentar no grau. Não, é tá que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri, tá, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona o bonde da gente. Oi. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha Oi. aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na ah. favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra ah. sentar, pra sentar no grau. Porra, Yuri não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, porra, mas escuta pra se falar o que você acha. Tem que ser uma música que você gosta, mano.